Eta bostaketa saspi minu eta Euskal Heratietan jaraikitzen dugun eh, zuekin eh, arantxa, beriz, zara jitamitia, mm. arastihun arantxa. Eta bai maite, beriz eldu niz. Hala izan beharko da, gaurtik aintzina intzina, hitz eta putz, hemen izango da Euskal Heratietan seak xeakartian eta lenik. Itxoko gara dela! Hau da soinu bat, beraz, eh, gaur eh, behazken oren hauetan agertu dena xarean. Kantu eskaintzarik ez, gaur, beraz, ejan bezala, maite, neroporak bukatuak dira, eta ene txantia batek ederki erraiten duen bezala, zure zozokeriak entzun beharko ditugu berriz. Eta baiola da, itzeta putz saioa berriz orda, eta bakantzauetan ez padut aktualitatea bat ere espada guti segitu protesta ire bat badela ala ere senditzen da astelen untan. Mobilizazioa beti hor da, Frantziako gobernuari begirari naizlenik, grebak badira ekintzak, nui debu ere beti hor naiz eta zen hainitz aipatzen, elkombri legaren aurkakoak ez dira beldurtzen, Frantses gobernuak erakusten duen muhuari begira. Alta, Euroa urbiltzen ari da, euro, bakizue futbolaz, harina izemen ez eh, xosaz, bo, bai xosa ere izan behar dagi ilortan. Eta bai, hori ere antzianuen egieran, zaila antzitea egieran, eh? denetan ikusten baitira, urdinen aldeko iragarkiak. Erosten diren xipsa paketetan ere sustengoa agertzen dute frantses futbolariei. Urdinato justuki, nagusi izan da azken aste hauetan hemen iduriz, suri urdinak bilakatu dira denak, bide bazteretan, traktoretan. Etxeetan denetan agertzen ziren banderolak, ez daiz luzatuko hortan e egeran, baina bon, uh, um, grone, hoitzizte hausapesak, baina hausapesak errantzuen garaian. Zer nahi duzu erraitea angeluri buruz, ez dute errugbitalderik, ez dute errugbitalderik, ebeaz, eh, politikarik ezin da egin errugbirik gabe, eta futbolik gabe, eta tenisik gabe. Futbol itzordu renondorioa ondorioa, berriz ere mugako kontrolak haundituko dituztela irun eta endai arteko zubian adibidez, instalazioa prestatu dute beti bezala gure sekuritatearen zat lanean ari dira. Bada protesta ire bat, hori gaiten nuen lehen, emankizun astapenean entzuten zen soinua lekuko ahatsaldeuntan grabatua izan da, gipuzkoa plazan, donostian, gipuzkoa zutik mugimendua ere muntatu da bakantzetan intzelaik, erraustegiaren aurkako mobilizazio jendetsua eta azkenean eh, mobilizazio orokor bat eh, aurkakoa balin bada ere, ikusten da aspertze bat, akidura bat, ere politikariei begira, astegera ipatuko dugu gure gomitarekin, aste buruntan bastanen egin baitute ere erri galdeketa bat, arostegia proiektuari begira, Eta erramezala, gaurko bidoetan donostian udaltzaingoaren egiteko manerak agertzen dira. Lekuaren okupatzaileak hortik eh, kentzeko lehen entzuten entzuten bizela, eh, bat itotzen dute kasik eh, oiukatzen altu batek lagundu, lagundu, itotzen ari ziste. Momentu batean, lasatu dute ala ere, eh, bideoan agertzen den bezala. Bon protesta ados, baina eh, greba horiek, eh, bo, dinagarriak dira, eta sustuz, kakin bilakatzen dira. Beharrik euria eta tenisa badirela mundu Pentsa! Parise Urazpian. Franz 2 kateak, hauek bakarrik aipatzeko, artikulu baten hori atxeman baitut ere sarean, ahantzi du euria aparte beste gauza batzu ere pasatzen zirela, bere lugaldean, frantses lugaldean, eta beraz telebista kateak edatzen duen lugaldean. Eh, euria aparte, bai, eh, kastetariak busti dira alta hor, eh? zinez, eh? Pentsut, telebistan telebista pixkat, eta ikusten duzuen ura gatik, kamera haintzinean aurkezlea, botak zangoetan, batzuek ura, uh, eh, besilko raino, eh? pentsa, zein eta raino, kasik itotzeko prest ziren informazioa, irudiak erakusteko, eta eskuarekin erakusten, ikusten duzuen bezala, nire gibeldean uoldeak badira Parisen, bai, milesker komentariotzat, dronoak, ez bat kamera, kaiak itxasontzi eta guzi atera dituzte telebista kateak, egiazko informazioa informazioa erakusteko. Zer, antzi dute, be, ez dibidez artikuluan aipatzen duen bezala hemen, kasetariak zen malon, poliziak zauritu dituen, hiru aurretan erabeak, edota geneko manifestazio batean, hiru polizia kamioneta, jendearen erdian sartzen, ziztu bizian, antziz, iduriz parean dituztenak, ez direla sinauriak baizik eta erritar batzu. Hala, segiro den azken egun hauetan. De bist der Boots, Boots, Hutsch. Ich hatte ja Beats, Bo, behara, horiek erranik berdin musika pixka bat, ondotik eh, gurekin izanen dugu um, iraitz zufi aurre, astelenetan eh, gurekin eh, baitugu, eh, mekanikan sartzen aiz behiz, tuku-tuku, uh, itzetaputzen eta aur du naldia ipatuko dugu iraitzekin, gorputza aldaketak emaztentzat bai, benen ez hori bakarrik, eta horrek dituen ondorioak ere ondotik lanean hasi berda askifite, ongi ongi ote da hori ireitzek bere iritzia manen doku hortaz ondoko minutuetan baina lehenik aspaldiko kantu hau negu gorriak seinalea deitzen den kantua gipuzkoa zutik Twitter konduetan nagusi baita azken oren eta egun hauetan iduriz ere gipuzkoa zutik mugimenduak bideo hau azpimarratzen du edo edatzen du ere seinalea edatzeko

seinaleak kantuarekin adi egoiteko beraz deialdia egiten du Gipuzkoa zutik eh, mugimenduak erramezala eh, Donostian uh, gaur txaldean udaltzaingoek uh, ebe indarkeria erabiliz mugitu dituzte hor ziren erritarrak eta be, mugimenduko kiden materiala ere sinpleki zakarrontzira bota dute eta beraz horretaraziz erraustegiaren aurkako mugimendua dela hemen Gipuzkoa zutik kol kolorez uh, eh, den mugimendua eta beraz eh, segitzen dute mobilizatzen ala ere, ondotik ekin zabatera deitzen dute seietan, bainu jantzia iduriz ekarri behar da eta zazpietan asamlada eta mobilizazioak segitzen du. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz iraitzi itza eman aintzin Muhammed Ali eipatu behar dut, ere uh, be, gaur um, joanen zonbait, dola zonbait egun barkatu, hil baitzen Muhammed Ali, bokseolari onenetariko bat, aiam Ali deitzen dokumen, dokumentala eh, be, bada, berataz, bere biziaz, eta euskaraz ikusten alduzue hori aipatzeko zen, xarean horretarazi uh, behar da, badela gune bat, azpitituluak euskaraz egiten dituenak, azpitituluak puntu Eh, webgunean atxamanen duzie Ayam Ali eta beste hainbat filma edota dokumentale Euskaraz ikusteko parada. hori taraztea hor lanean ari baitira hainbat eh, pertsona eta borontate honez gainera. Segitzen duen zina orain, itzeman bezala. Eta txalde hundan eh, itzataputz berri zabiatzen dugula gainera gaur gurekin. Uira, itzufia horre, ahatsalde hon. Ahatsalde hon. Orduan, gaur haipatuko dugu aurdunaldia. Aurdunaldia, emazte hainitzak eh, bizitzen dutena eta ingurukoak ere biztan dena berbidean. Eta mm, be, ideia zen haipatzea biskat hor eh, zer egan haizuen ere emazte batentzat aurdunaldi batek gorputzean eragiten duena ere ez baita ahantzi behar, uh, iraitz naldia nola deskribatuko zinukezuk? Lehenik aurdunaldiak irauten duela bederatzi hilabete. Hori da, lehenik beraz, bederatzi hilabete da haintzu urte bat, haintz da. Mhm. Eta orduan, eh, hori buruan uh, ukanez, deia, astan argira galderak postatzen, justuki, EPEari uh, eh, legala den EPE horrek irauten du iruila hilabete, Beraz, mandeia bada desoreka handi bat. Frantzes lugaldean. <clears throat> Frantzes lugaldean, bai. Bale, uski, eh, ikusi dugun zela, beste egi gero egiten dugu, uh, EPE, uh, errekuperazio EPE hori biziki eh, hain uh, da, eta beharrik Behatzi hilabetekoa, ah, beraz, ordu naldia, hori badakigu, guti gura bera hori da, usaian, eta uh, gorputzaren aldaketa bat, hor, gertatzen da. Bai, ahunt, eta fisiko ki, gana edut, uh, eh, kanpotika geridena, eta bahanetik, hormonalki animaleko uh, aldaketak badirelako, Eta eh, fisikoki bizta dena, eh, eh, pisu hartzeak, akidurak, eta sintomo desberdinak emazten arabera, baina nizaiten aldira bizkarreko minak, uh, ur atxikitzeak, beraz, zangoak kanpatzen dira, besoak kanpatzen dira, batzuentzat diabeta pixka bat, batzuentzat tentsio pixka bat, eta bax, eta bax, badira eragin hainitz, bai. Mhm. Eta uh, erraiten delarik, uh, entzuten da beti, ulala, emaztea aur dundut, uh, ez dut enerbatuko, segidan enerbatzen da, kakingarria da emaztea, egia da hori? Be, egia da, alde batetik bai, hormonak hor ditelako, egia da, hormonak eragiten dutela hori, benan gehien bat, da akidura bat akumulatzen delako, eta hor, azken finan denek bezala, akitua girelarik, biztan dena, fiteago uh, eh, hasiko gira enerbatzen edo gauza hainitzen zen gure tolerentzi uh, eh, maila jautsiko da. Mhm. Eta erraitzen ziren ere, uh, azkenean emazten araberako azela, eh, bizipen hori behatzi labetekoa, batzuek uh, be, bakarrik tripa dute, uh, ah, tripa bat da bakarrik handitzen, eta ordu bukatu bezain laster, bai. galtzen da tripa, eta bai, bon, gorkutza lehen bezala galditzen da, eh? Uztot, ala ere, beharrik, hain... Guti direla olakoak, baina bat dira eta denak zagutzen ditugu. <laughs> Bat dira. Aski, uh, nazkagajiak dira, jade horiak bai, egia da, baina gehienentzat ez da hola pasatzen, gero gehienentzat ara ere ordunaldia ongi pasatzen da, badakigu emazteak hori dena gertatuko zaukula eta uh, azken finan psikologikoki uh, prestatzen gira bederatzi hilabete horietan, horako gauzak bizitzen emaztea initzek uh, irakurtzen ditugu liburuak edo begiratzen ditugu emankizun batzuk badira telebistan edo um, baina egia da psikologikoki prestatzen gira uh, aldaketa guzi horiak badugu bederatzi labete hortarat prestatzeko. Mhm. Eta poliki-poliki lan hori egiten da, eta ia da, horrentzat importantea dela ala ere eh, bikotean uh, eh, diren entzat, uh, eh, bikote kidearia ipatzea, bikote kideak ere uler dezan pixka bat uh, zertan den emaztea, eta uh, zertan laguntzen alduen, azken finean. Zertan da, justuki, harremana bikotean delarik, eta ordunaldia bikote batean uh, nola kudeatzen da, eta zer eragindu, azkenean bon, euh, gero aski euh, azken finan hori denentzat desberdina da ere, segur dena da euh, akitua den gorputz batek behar gutxiago dituela, eh? beraz, uh, emaztea akitua denean, begia da, adibidez, seksualki uh, eh, posible da ere libidoaren jaiste bat izaitea, jakinik ala ere aurdunaldian hormonalki aldaketak direlarik libido hori ere igotzen dela batzutan, beraz, hori emazten arabera, beh, mm -hmm. ala ez, eh? <laughs> dut hortan, eh, ala, Baina, uh, gorputza akitzen da, gorputza prestatzen ari da uh, erditze hori, beraz, alde batetik akitzen da baditulako aldakta initz, eta beh momentuan ere eh, pausatzen da, erditze momentu urtelat iristean prest izaiteko, beraz, eh, ba, gorputzak aldaketa eh, biziki uh, signifikatiboak ditu, eta uh, biztan dena eragiten dituenak, beraz, hori, libido jeisteak, edo igotzeak bat zontzat, eta gero, uh, uh, nola moralki ere, batzutan, uh, irritazioaren aletik ere, uh, emazteak irritazioaren aletik eh, pixka bat sensibleagoak dira, nigar egingo dute egeskiago, beraz egia da, ongi dela uh, eh, bikotea jemanan, mazken finan edozen egoraren entzinan bezala, mm. mintzatzea. Mm. Eta gauzak erraitea argiki eta parean den bikotegideak ez bere ala gaizki hartzea gauzak, justuki... Bon, mintzatu behar da, mm -hmm. mintzatu behar da. Uh, zinuen uh, lehen uh, eh, bikote, be, ki, bikote beraz ahreman seksualena, eh, erditzaren ondutik, justuki, hor ere bada garaibat, bo biztan beti bezala pertsonen arabera da, mhm. ez da orokortzen al, baina hor ere bada transizio bat, pentsatzen dut? Bai, bai, biztan ba, deia, uh, eh, uh, fisikoki dependitzen du, zahen lako erditzea ukan duzun, baina... askotan punduak badira, epiziotomi horiek, edo zezarkina izan delarik oraino gehiago, beraz, mina bada, simpliki, eh, mina uh, leku berezi hortan, beraz, egia da jeman seksualen aldetik, be, ne ez dago gogo haukan, be, ezin da, eh, batzutan, eta uh, behar da utzi gorputzari horre errekuperatzeko epe hori, hori bikotekideak ulertu behar du, eta kidura bat, eta gero egia da, momentu hori, ala ere, erditzen duzularik, bere lehen duzularik, pasatzen zira, ala ere, emazte, E, gorputz batetik ama izaiterat. Eta beraz, hor bat aldaketa bat. Eta egia da aldaketa hori badelarik, uh, be, uh, utzi behar zaiola ere aldaketa hori instalatzeko behar duen momentua, errekuperatzeko behar duen momentua, eta beraz, behri zemazte uh, pasatzeko momentua. Eta hori, uh, frantziana behintzat, gizarteak dio Iru hilabetez egiten aldela, errekuperazio languzi hori. Eh, nahi dut, ama opraldia, iru hilabetekoa da, suposatzen da beraz. Bederatzi hilabetea ordu gero. Iru hilabetez, emaztea, gai dela, dena errekuperatzea, eta behiz joaitea lanerat, eta behiz hartzea, duela beraz kasik urte bat baino gehiagoko zuen biziaren berdina. Mm -hmm. Ez da posible. Ez otxin eta emazte batzuek berdin lortzen dute, baina nero ustez biziki eh, mentalki uh, eta fisikoki uh, eh, gogorak dira beren gorputzarekin, ez da gehienetan ez da posible. Eta beraz, be hori, da onartu, bikotean, eta berzai utzi, behar duen denbora ere, hori guziari erregulatzeko eta instalatzeko behar den bezala. Alta, jasidadatik, lana hasi zuen biaramunean, eh? ordu mm. naldia, <laughs> erditu ondutik biharamunean lan jantzen. Bai, bai bolotxak ahia holako emazteak ikusteaz, eta... Errango duken gauza bakra da bere lana ez da bateak ikarria. Obe, holako lana bali maduta, aski untxapagatu azela gire egiten zuen aretzat garaian, baina oso adibide uh, eta hori erakustea ez da bat ere uh, emaztearen uh, askatasun edo uh, indajaren uh, erakusle hor, deretzat benetan hori da lotxagahia holako gauza baten egitea. Egan nahi beraz, emazte guziak iten aldugula, eta ez da hola. Mhm za bateria da. Eta um, hor egaiten ginen beraz hor uh, gehiago lanari lotzeko, hor dunaldia, uh, uh, bada beraz ama badira, hemen frantses frantxez lujaldari lotua baikira e, ama iru hilabetekoak dira. Bai, erdituta gero iru hilabete bai. Hori da, eta aldiz, Europari begira jartzen bagira, ikusten da, badirela zinez, desberdintasun eh, handiak hemen eh, hor uh, zemaki oieri oitoa balin bagira, uh, suedian, bulgarian, desberdina bai, da ez? Urte bat, urte bat terdi, begiratu dugu, bai. Uh, bai, me... Urte bat terdi lan geldi aldi azkenean... Uh, Erditu eta gero, urte bat terdi. bai. eh? Emazteak mantentzen du bere hilabete sariaren uh, kasik uh, dena, eh? Euneko larogeita maha. Eta badu uh, urte bat eta erdi Ordun nalditik, erditzetik errekuperatzeko eta bere bizi berri hortan lasaik instalatu lanean eh, ase Hori... Eh, ez da sobera? Ez, benetan ez, ez da bat ere eta oh, biziki ongi da, egen nahi du, uh, eh, kondutan hartua da mm, emaztearen errekuperazio epe hori, kondutan hartua da ere aujaren ongi izaitea, zenta baina imaginatu behar da, hiru hilabeteko aur bat utzi behar duzularik lanerat joiteko, biziki tipiak dira. Hiru hilabetetan usteko e, euh, jana idut, euh, bizik tipiak dira, eta emaztain ditzen zat, animaleko sufrimendua da, urra ostea hain tipi, euh, edo nunuan, edo aurzen digian, edo itatxita matxili, biziki, biziki tipiak dira, eta beraz, urte bat terditan ostea, edo berdin pixka bat lehenago, e, berdin e, adaptazioaren, aurraren adaptazioaren aldetik, baina egespetatzen da ere, aurrak dituen beharrak tipitan, adibidez, titia eman nahi badugu, eh, emazteak titia eman nahi duten emazteen zat, Iru hilabete titia maitea eta ondutik edo zebraza astea edo astea uh, eta titia egiten biziki zaila da, komplikatu da eta iru hilabete zazken finan lan hori egiteko egiten dugu emazteak, eh, eh, baina biziki motz da eta urte bat, urte bat terdi, ez zait, bat ere sobera luze uh, iduritzen eta errango nuke joztuki uh, uh, olako politikara maiten duan egi batek respetatzen duela, nire ustez benetan emaztearen eta familiaren eredua eta hori da azken finan sozialki uh, eh, aujerapen haundi bat, baina bo, frantzia bat ere bat ere hortan. Bo, ere... maleruski, bai, eh? <laughs> Amak edo emaztea greban hastuna dira, berdin, legialdatzen. Bai, baina... Uh, niretzat, uh, emazteak ere badugu kontraesan bat, eta emaztea zat, lanean astea erdituta iru hilabetetik on, hilabete ondoren, hoien zat, ematen du dela ere askatasun bai. airearen zerbait. Mhm. Nik ez dut bat ere ala ikustan, eta segur naiz... Emazte horiekin eh, ez da baidak izaitenak uliratezke, nero ustez ez badira olakoak jaiten da utzutenak, pu, aspartu anintzen, beti xatzaketan, beti aurreki, eta... Bo, niez nintz, niez nahez bat ere eh, alakoa, eta ez dut pentsatzen gehiengoa jaiten alko lukela, biru hilabetere muruan, eh behiz animaleko forman dela lanerat, eh, behintzat lanerat <laughs> joiteko. <laughs> Gainera lanera joiteko. Gainera lanera joiteko. <laughs> bon, untxa, iraitz, Sofia Hore, mil esker eta ondoko adiarte. Bai, zuri. Zuri. Eta lasterritz eta putz emankizunean uh, gure gomita bastango hauzapesa izango da Joseba Otondo. Aipatuko dugu aste buruntan eginduten eh, erri galdeketa. Mila zazpireuntaz zazpi bastandarek parturtu parte hartu dute galdeketa hortan, arostegiari buruz zaien iritzia man behar zuten proiektu urbanistiko hortaz, horren alde ala kontra, ez ezkoa beraz nagusitu da euneko larogeita iruan, laster beraz hortaz mintzatuko gira, bostak eterdi mementu zeuskal irratietan berriak, zurekin maite lopai. Arresti honen zure guziara. Eta tren gidaien mogimentia dugu betiz aipagei, seigeren greba eguna beita eta ustiale juntan Donibane Lohitzuneko geltokie blogatu die eta hogei lagunek hitzarmen kolektiboan negoziak eta die mementoko kuen ausia konkurentzia izabaltuik izanen beita salhoi langileak estie holakoik nahi zen eta ben ustez lan denboa emendatuko beitzaien nazional mailan ebai memento juntan negoziak eta aidia eta baster blokeoak izan dian. FDS sindikateko laboiek eldizekin azten di bi ekintza eginen dutiela estelehen aratsuntan, bi hitzordu eman duti departamentu juntako, aratseko bedeatzik eta erditan, angelun adur karrikan eta pauan aldiz laboan txako zuzendaritzaren bulegoen aitzinean, igan urtia oso txara izan dela laboan txaintzat eta epak erreforman kudeaketa katastrofikoa diesalatuko aratsuntako ekintzetan. Diagnostian eh, basoko azterketak eh, abiatuko dia eta arte hortan opzioak igaiten duti ikaslek eta eh, erran beharta lehen aldikoz Sibioko Dantza opzione hoietan prezentatuiko diela ikasle sumaitek Sibioko Hiuliseoetako hama sortzi gaztek dantza kurtsuak jarraik duti urte osuan basoan prestatzeko eta horren unduan ebai bat presentatu berri die. Bestalde Euro 2000 hama futbol Chapel famatu famatihoi ostiale hontan berriz abiatzen da eta horrekin batian mugako kontrolake zorostuko dia. Astelehen goizuntatik eta ustalaen hameka arte kontrola hoik eginen dia gune ezberdinetan. Eta rugbian, federal bi mailan Doniban elohitzunen zat boskarioa aski laburekua izan da. Doniban elohitzun darak finalantzian Saint-Jean d'Angelien kontrako finale erdia jabazion duan, bena Saint-Jean d'Angeliek rekurtso bat pausatu du lehen Lehenlerroko jokulaien aldaketan Doni Banelo hitzunek ezpeitu ez legia errespetatu beraz aztertu beharko du hortaz eh, asolatzen den komisuak eta ikusiko eia eh, zer erabaki hunek hartuko dian ondoko hitzordia beriekin sari seietan. zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat sei, bederatzi 0. Irratia elgarrekin egin ezagun. para pa pa pre pa ta Ondai ziela ostiralera arte astean zehar, antolatuak diren biltzare eta ekitaldien eramailekin solasean ari gira. Baina ere, musika solas, toberak, biltagarbi, kontsumoa aipaldi eta ordiziako feria hantzigabe, hauren kalakaldiak. Onda iziela, Euskal Iratietan, asteleinetik ostiralerat, eguertitaik horremata arte.

Eta prentsak zer dio eh, nori untan eh, interneten beraz itzulino bat berria.eusekin hasteko ordoan bere webgunea bere ziki antolatu du eh, hastelen untan e bost erabaki webgunea sortu baitu haste buruntan izan den bosketaren ondotik uh, erri plataformek antolatu ituzten galdezketetan uh, euneko ogoita marrekoa izan da parte hartzea Oita ama bost mila erritarrek bozkatu dute Euskal Estatu bateko erritar izatearen eh, alde. Odan hor egunaren kronikak, grafikoak, elkarrizketak, iritziak, bideoak, argazkiak eh, eta ondoko galdeketak beraz zerrendatuak eh, dira gune interaktibo bat. Beraz, atxoren duzi lotura berria puntu eusen. Bestalde berrian kabaka hauzia titulu nagusietan, inigo kabakasen hauziaren instrukzioa, sei hilabetez luzatu du epaileak, inigo gogoan plataformak elkarretaratzea egindu hauzitegien aintzinean, eh, prokuradorearen eta epaitegien zabarkeria salatzeko eh, prokuradoreak hauzia artxibatzaren alde egina zuen jone goiri zelaia abokatuak aldiz hainbat proba eskatu ditu besteak beste ertzainei berriz deklarazioa hartzeko aferaz beraz xeetasunak berrian beste hainbat loturekin ere. Eta gure eskudagoren galdeketa ere beste Davidetan aipagai eh, argian ere indarrez lehertu da independentziaren lehen olatua tituluarekin hemen. Mapa interaktibo bat ere proposatzen du hemen eh, argiaren webgunean. Eta kaseta puntu eusen gure eskudagoren galdeketek erabakitzeko eskubidaren aroari ateak ideki dizkiote eta media bazken ere titulu nagusia erak bakitze eskubidearen alde. Beste galdeketa bat ere aipatzen du hemen argiak guk ere laster aipatko duguna gure gomitarekin arroztegiaren aurka bozkatu dute baztandarrek irigintza planari eseskoa eman dio erritaren euneko larogoiak hauteslean euneko hogeita zazpiak hartu du parte bastango batzar orokorak antolatu duen galdeketan argian txetasunak. Galdeketan txetasunak. Eta bestalde gaurko gai nagusia edabideetan baita sarean ere eh, berria.eusen titulu hau Gipuzkoa zutiken kanpaldia indarrez ustu du udaltzaingoak Donostiako Gipuzkoa plazatik bulebarera joan dira manifestariak eta gertatutakoa salatzeko manifestaziorat deitzen dute sarri zazpietatik haintzina eh, eta behori lotutako eh, hainbat artikulu lotura uh, segipen zuzena ere bertan baitzen John Olano kazetaria, berriako kasetaria eta horren segipenaren berri emaiten dute berria puntu eusen argiak ere titulu nagusitzat eta gai nagusitzat du gipuzkoa zutik mobilizazioa uh, berak ere azpimarratzen du beraz gipuzkoa zutik berriz ustu dutela eta zazpitan eh, deitzen dutela manifestatzera uh, erraustegiaren kontrako Eh, mobilizazioak beraz segitzen du eta uh, segipen berezia egiten dute berria edota argiak. bestalde Ipar Euskal Herriko itzan antzerkia aipagai iduzki lore hautatu dute antzerki talde amaturren deialdian eh, Euskal Kultura Erakundeak eta amekak lehen aldikoat zantolatu Euskal Antzerki talde amaturren deialdia eramandu iduzki lorek aurkeztu mendi telesforo ez da bogart antzerki sedeak eh, itzan aipagai hidrokarburuak bilatzeko baimenari uko egindio BNK enpresak burgosen argia naipagai ziurgabetasun politiko eta legala tarteko hartutako erabakia dela argudiatu du enpresak ekologistak martxan taldearen iritziz erritaren aurkaritzak geldiarazidu proiektua Aldugu edo Podemos beti bere buruaren bila edo testukundei begira behintzat, inigo lamarkak ere ess eman dio, garbine biurrun epaileak alduguren autagai izatari jan ondoan, inigo lamarkak, beraz, erantzun, bera, eramandu edo emandu orainan. eta ipatzen ginoen justuki amatasuna eta ordunaldia hortaz ere artikulu bat futbola munduan amatasunaren ajeak arintzeko futbola hogei urterekin ume bat izan eta depresioak jo zuen beki gerart horri buruzko artikulua txamanen duzie argian bestalde beste Davidetan antzerki antzerkia ipatu dugu itzan ekonomia solas ere um, kaseta puntu eusen gutik zura egurraren jakintza teknikatik biotzera, biotera produktu ekologikoen bioeraikuntzaren eraikuntzaren energia berriztagarrien eta kontsumo arduratsuaren azoka da. Hortaz, setasunak kasetan eta bestalde zuduesten gaien nagusietan Aleksandr Jenka hausia Pauen aferaren ama bi puntu nagusi azpimarratzen ditu. zuduestek horiek erranik horretarazen notziet laster gurekin izanen dugula Joseba Otondo uh, bastango hauzapezarekin aipatuko dugu aste buruntan egin duten erri galdeketa, eta arostegia barakizue gunea arostegiari buruzko galdeketa eh, proiektu urbanistikoa hotel bat, golf bat erritaren uh, eh, ezetza errandiote proiektuari horrek ondorioako ikizanen ote dituen proiektuaren gan galdeginen diogu, mementuz maite lopaien iritzia zuri hitza beraz. Nurek badaki zer den linki izena dian elektrika kuntagalia. Horen berri badukezie aski laster, zeren eta hebentik eta bi mila hogeita bata arte, RDF-ak kuntagali guziak kambiatuko behitutu, linki hoien ezarteko eta horrek arenkio handia sortzen du. Alde batetik segretien aldetik eta bestetik, osagariaren aldetik uhin askaraen gatik. Hogeita bost miliu kuntagalioen plantatzen hasida RDF-a, bost miliar euro koste behalukien afea delaik. RDFak dionaz, helbuia da interneten bidez kontsumoa jarrekitzen haldatiala eta hobeki kasu egiten. Dio ebai, sistima berri horrekin ekonomiak eginen diela. Hatik jentia hasten da arenkioatzen eta biltzare publikoetan entzuten da RDFak ez diela arrapostuik emaiten puntu andanabatetan. Hala nula osagari saian. Uhinen emendatze askara izanen da, etxetan eta kartieletan, antena hanitz izanen delakoz eta uhinaen emititzia egun eta gaiaz. Bestalde, interneten bidez, kontsumoan jareikiaen egitiak, seguritate arenkabate ekarten du. Informazioak baliatzen halbeitiate nula nahi. Giza eskubiden ligaen ustez, kontagalihoien helbu nausia litzate etxe gusien miatzia elektrika kontsumoak informazioak emaiten dutialakoz bizi moldiaz. Arrafusatzen ahaldea linki kontagalia. Untxalaz ez, jaleike badia heri andanabat kasu hortan, eta guanokuan ez da hausibideik eta RDF-ak uste du pedagogien bidez denak bilduko dutiala. Thank Maite lopai mil esker zuri linki kontiagailuari buruz uh, iritzi hemen. Laster gure gomita Joseba Otondo, bastango zapesa uh, eh, arostegiari buruzko erri galdeketaz uh, bilan bat eginen dugu. Euneko larogeita iruak ez ezkoa eman diolarek proiektu urbanistikoari. Musikaz gozatzeko tenorea mementuz. betunizer deitzenen Balentziako taldea, beran izanen da sarri, kataku ostatuak... Ospakizun astea duelarik, bere amak urteak ospatzen ditu, eta segitzen du, beraz, ondoko egunetan ere, hainbat itzordu izanen ditu, egunero, biarra dibidez, ametxen liburua eh, orkezpet, aurkeztuko eh, dute eta kontzertuak izanen dira beraz beste egunetan ere eta bihar ere betun izer taldea baionan izanen da hemen haien kantu bat. deitzen da talde hau Balentziatik eh, urbiltzen dira eta Euskal Herrian izanen dira. Gaur beran eh, kataku ostatuan arituko dira. Bera mar urteak ospatzen dutelarik aste guzian eh, ostatuak eta bihar Baionan izanen da Balentziako taldea magneto gelan segitzen dugu bostak eta berroita zazpi dira gure gomitarekin. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Mila zazpireunta zazpi bastandarek parte hartu dute arostegiari buruzko erri galdeketan, lehen aipatzen ginen bezala berrietan bastango hausapesa eh, eh, uh, gurekin dugu Joseba Otondo, arratsaldeon. Baizu ere. Mila zazpireun eta zazpi bastandarrek parte hartu, uh, parte hartzea eguneko hogeita sortzikoa izan da, eta uh, emaitza nabarmena eguneko larogeita bi kakot sortziak ezeskoa eman dio proiektu urbanistikoari, eh, jadanik uh, aipatu duguna hemen. Uh, ze balorazio egiten duzi emaitza horiek ikusi onduan, Joseba? Bai, balorazione ona iten dugu, <clears throat> kontuan hartu behar da, proiektu urbanistiko uniburuz, proiektu hau modu beresian tramitatzen ari direla. Normalki, proiektuok herriko txek tramitatzen dituzte. Eta baztanen ere, proiektu hau iten e, saiatu ziren lendabiziko aldean ala intzen. Alta, Nafarroan bada, e, gisako proiektuak tramitatzeko bertze modu bat. Horren izena da, udarez gaindiko sektore plana. Gazteleraz mintzo garelaik, pesis erraten dugu eta horrekin zer egiten dute. Herriko etxearen aitzinean, tramitatu beharrean, Nafarroko gobernuaren aitzinerat eramaten dute proiektua eta orduen enpresak eta Nafarroko gobernuak ba, dute unen gainean erabakitzen. Eta bigarren aldian ala intzuten. Desisa delakoa 2000 amabortzeko maiatzan onartu zuten. Enpresak bulkaturik eta Nafarroko gobernuak ala onarturik. Baztango herriko txearen gainetik eta lekarozko herriaren gainetik. Eta asmentako, asmentati beretik, erran hori ez dela gauzak egiteko modua, herritarri galdegin bihartzaiela eta beresiki lekarozko herriari. Horrela gauzak, udaleko hauteskundeen ondotik, gobernu berria egintzelek baztanen eta Nafarroan ere bai, baztango batzar nagusiak eta lekarozko herriak, Nafarroko gobernuari galdera egintzioten eskakizuna pesisa balio gabetzeko. Pesisa bere hortan usteko eta herri galdeketa egiteko. Herritarrek proiektu ni buruz zer uste duten, zer uste zuten jakiteko. Nafarroko gobernuak etzen kasurik egin eta berean antematorik proiektuak aitzinderat segitu du. Beraz, 2000 amabortzeko maiatzan pesisa onartu zuten. 2000 amabortzeko abendu ondarrean gure eskakizunari ezetz errantzioten. Proiektuak aitzinderat segitu segitzen zuen, eta horrela gauzak, zazpireun mairu bastandarrek, sinadura emanik, batzar nagusiari galdegin zioten herri galdeketa egiteko bastan osoan. Eta galdeketa e, horrela eginda. Hau da, jakinik, prozesua, eh, proiektua, egin batean aitzinaturik dela, e, galdeketa batzar nagusiak egin duela, berez, e, Nafarroko gobernuak egin beharko zuela, eta jakinik ere, E, erabakia ez dela loteslea eta emaitza baita zela. Beraz, oie guztiak erranik, eta erranik ere bai, Nafarroko gobernuak behin eta berriz, e, denbora guztiuntan erranduela, galdeketen tenorean pasatua dela, galdeketak legezkanpokoak zela, proiektuak behartzuela berme juridikoa, eta une guztiak zentzurik etzuela, bada, oie guztiakola izanik, eta komunikabida hundienak guzti hau isilaratu nahirik ere, Bastanen, irutik batek kasik galdeketa untan parte hartu du. Irutik batek parte hartu du, lauetan hogei, baino gehiago, lauetan hogei tabik, hain zuzen, ez errandiote. Eta proiektuaren tramitazione puntu untan, onio hainbertze herritar prest egotea, tarrapataka egindako kanpaina baten herrian, bozka ematera dagateko prest egotea, eh, Erranaia uniko, bozka dela eh, uste dugu eta gobernuak kontuan hartu beharko zuela. Beraz, alde hortaik eh, denek kontuan hartzeko datuak direla uste dugu. Eta mm. guziunei, aterabide demokratiko bat emaina ibazaio, zentzuzkoa, arrazizkoa eta neurrizkoa, Nafarroko gobernuari eskatzen dugu ez dezala aukera hau pasatzen utzi. Hor, azkenean, uh, zuek egiten duzuen edo ekartzen duzuen ondorioa, galdeketa honen ondotik, uh, Nafarroako gobernuak bere posizio aldatu behar duela. Olako emaitza bat posible da, zuen ustez, Nafarroako gobernuak uh, aldatzen aldu iditziz, olako parte hartzarekin, ez dakit, uniko gaita sortziaren parte hartzea ere izanki, azpimarratzen alda, aski apala dela. Bai, baina horrengatik aipatu ditut, aitzinkari guzioiek zer eman den hori hartio eta noiz eman den galdeketau. Galdeketau ez dela eman prozesuaren aserako fase batean, baizik eta ja e, poliki aitzinaturik delaik. Eta horrekin, argi, erran behar da, pesisa egin nahi delarik, pesisek e, parte hartze prozesu bat dutela. Kasuntan, pesisau, e, udalez gaindiko plan hau, enpresak bulkatu baitzuen, enpresaren eskutan e, gelditu zen egitea. Uh -huh. Eta herritarrei etzeten deus ere galdegin. Arrozteiako gaiuntan hau da lehenariziko aldia herritarrek beren iritzia eman dutena. Eta herritarrak mintzatu dira, hortarako aukera emanik. Eta hori, bigarren tramitazioari buruz solasian ari bai gara, ari baikara. Zeren aldi batez ere, proiektu egiten saiatu behitziren, 2000 bederatzean, orduan, galdegeta lekarozko herrian bakarrik egintzen eta lekarozkorriak orduan ere ezetz errantzion. Denbora guzuntan, saiatu dire, inalak eta bi egin dituzte, herritarren iritzia isilarazteko eta enpresaren eta Nafarroko gobernuaren artean guzia baitzinerat eramateko. Pesisa, pesisa, eh, parte hartze prozesu batean oinarritzen balin bada, parte hartze prozesu horrek zer zilegitasuna du mila zazpiruntza zazpi jenden aitzinean. Parte hartze prozesu hortan nork du iritzia eman eta noren iritziaren arabera aitzindera tatera dute proiektua. Parte hartze prozesu hori, atzorran ginduen, eta gaur hemen erraten dugu, iruzurra izan zen, fraude bat izan zen. Nafarroko gobernuak orduan upeneren eskuetan onartu zuen, eta gero, gero abairen eskuetan dagoen Nafarroko gobernuak berretsi du. Hemen txen, pasatzen dela da, enpresa promotore untakoak, gizako jokaldietarat usatuak direla. Kanariako huarteetan, Espainia hegoaldean poliki, hor, e, eh, iduriko proiektu bat egin zuten, La Oliva izeneko herrian, 2000 bortzun jenderen dako urbanizazionea, golf belaia eta hotela. Eta hori egin bai, egin nahi bai, baino krak egin zuen. Dena mamu, mamu e, eh, urbanizazione batean gelditu zen. Ahatik, hor bazen ahasirik, falesa izeneko, Espainiako, inmobiliaria ahundienetako bat. Eta ark krak eginik, haren gibeletik gainbera etorri zen, Kaixa Galizia ere bai. Kaixa Galizia, aroztegiako promotoren artean dabil edo ibilia da. Kaixa Galizia dekin krak eh, egin bai, baina hoien eskuetatik ibilki direnak bertze enpresari batzuk dire. Enpresari ok, beren sosak, inbertsio funtsetan dituzte. Espainiako estaduan sikaf erratiren hoietan. Eta sikaf hoietan, 2 milion euro, baino gehiagoko, ba, diru funtsen gatik, zergetan eunetik bat bertzerik ez dute pagatzen, beraz, zergak saiesteko funtsak diren. Ikusi dugu, e, proiektu horren bulkatzelen artean, badirela, e, bikoteak, bikoteak, zerga iruzurrean ibiliak dituztenak. Zerga iruzurrak ez nola nahikoak bi gakotx bort milioi eurorekin. Eta horrela gauzak, horrela gauzak, bastandarri etzaie egun galdetu nahi izan, ez ziete egun galdetu nahi izan proiektu ni buruz, eta galdegin zaien eh, momentu bakarrean, atzokoan, nahi izan duten baztenar argutziek beren iritzia eman dute. Beraz, nik uste, Nafarko gobernuak kontuan hartu beharko zuela. Ez kontuan hartzen, berak ikusiko du, baina aizten ere errandugu. Aterabide zentzuzko eta demokratikoa emateko aukera bakarra da. jendea arrasa xerra dago, jende haunitz urbiluzen bozkatzerak ikusirik. Noiz eman den bozketa proiektua izinaturik delaik, eta jakinik herri batzuetan bozkatzerat ezgateko presioneak ere izan direla. Enpresario horietako batzuk, bastanen erroak dituztelakoz. Mhm. Hau da hor bukatzeko berdin, Joseba Otondo, uh, eh, arostegiari buruzko errigaldeketa aipatzen dugu, erran bezala, uh, gehiengoa uh, proiektu urbanistiko handi horren aurka posizionatzen delarik. Ondoko pausua, zoin da Nafarroko gobernuari galdetzen jozue beraz proiektu hori bertan behera ustea. Ondoko pausu itzordu batzu badira, horren inguruan? itzorduik oino ez, guk nafzorako gobernari aldiero galdegin deguna da. Pesusa gelditu zazue, eta bastan osoan ofiziala eta loteslea izanen den galdeketa egin zazue. <clears throat> Hori da momentu guziz eskatu zaiona, eta hortan seritzen dugu. Eta atzokoa bide hortan pausu bat gehiago izan zen. Aizten darren jendea aski aserre dago, zeren hemen batzuk oituratuak daude, usatuak daude, jendea kankapean hartzerat. Usatuak daude, krisiuntarat ekarri gaituen moldetarat. Hau da, jendeak kaleratu, e, murrizketak egin, e, gisa guztietako alderezkeriak egin, eta gero gainera, ba, kajak, banku kutsak eta desagertzen direlarik, herritarren esonsekin oie guziak erreskatatu edo, bere ikerraten duten maneran. Jendeak opetara dago modu hauetaik. Eta harraten dugu eta hartarazten dugu. Jendea asero dago eta komeni da uni aterabide demokratikoa da zentuzko amatea eta hortan inalak eta bi egin ditugu bastanetik. Nafarroko gobernuari eskatzen duguna da egiazko aldaketaren gobernua balin bada modu hortan jokatzea. Hemen bastanen atzo gintzen izan zen e, ariketa bat adinez nagusi den herri batek egin duen ariketa. Bere burua gobernatzeko kapaza dena eta planteatzen zeizkio da, eta kontu desberrinei zentzuz zentzuz erantzuna emateko kapaza dena jakineko benuke, genuke, ikusi nahiko genuke, Nafarko gobernuak alako ahalmena duen eta alako gaitasuna. Baietz espero ezagun. Mhm. Joseba Otondo, bezala bastango hauzapesa gurekin eh, ginuen, atzoko eta asteburuko bosketaren emaitzak eh, ikusi ondoan uh, proiektuari ez errandute bastango biztanle gehiengoak euneko larogeita iruan, kasik, mileskar gurekin egoni Joseba Otondo. Ba, zuei, eta nahi zuen hartio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Zure irratiarekin komunika ezazu, goizberri eta itz eta putz emankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez, zure kontaktuetan gehi gaitzazu 0 sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat sei, bederatzi 0 Igatia elgarrikin egin ezagun bukatzen da hitz eta putz emankizuna bihar usaian bezala bostak eta seiak artean usaian bezala du usai zaharrak berri zartzen ditugu beraz hitz eta putzen Martin gurekin izanen da Gipuzkoa zutik mugimendua abiatu da Donostian baina niduriz hemen gaindi beste mugimendu bat abiatzeko da edo abiatu da ez berak jaren dauku dena Hemen ez da sutik egoitearen deialdea baizik eta jahirik, berak ejanen dauku eta nartean hori trazten dutzet gaurko saioa berri zentzun gaidu ziela euskaliratiak puntu eus webgunean bihar eguerditik aintzina, gure emankizun guziak bezala, seiak euskaliratietan